gute twova muri buno bukene ibyo bibazo n'ibindi ni muri kebuka wibaze mwateguriwe nanje Medar niyo nkuru reka nongere kubaha ikaze ariko usanganiranye cyo cyagatima uranyohera by'ukuri pe mu ntango za kino kiganiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ashikiriza ko amafaranga mvamakungu yibwa bivuye ku by'igihugu gikura hanze ibyo bita ama importation kubwiwe ngo birababaje kubona ikigega mpuzamakungu nka FMI cagiriza abategetsi b'u Burundi kudakingira ubutunzi bw'igihugu statistike zerekana yuko importation mu Burundi ku mwaka abadagaza b'i Burundi bazana ibidagazwa by'umuriyaridi ni amajana atatu ku mwaka mugabe igihugu cinjiwemwo n'amadolari miliyoni amajana abiri gusa mbwira icyo gihugu bafroda bakiba amadolari aregeye imoriyaride umuvuga ngo turakeye ayo mahera iyo baba bagiye bavunjayi bayakorekita yose bakayajyana mu mabanki komerisiyale banki komerisiyale igaca iyajyana muri berube kugira iyi egisiporute izana amahera taransiferabure hari n'ikindi kibabaje uretse ko hari arose idolari kuba parigiwe ihera amakungu n'irya leta n'iry'igihugu kuko urabye ko n'abantu bipanze bavuga bati ntihagire ihera na rimwe leta izotoza amahera ntinze mu kigega cya leta kugira leta ntisubire guhemba abakozi ntize yubake ibarabara ntize igura amase y'ikizungu iyumvira amase y'ikizungurutse leta ishyiramo amahera mirongo irindwi n'atanu ku ijana ugaca uvuga ngo ndayajyanye mu kindi gihugu itunga ry'igihugu none rizokira gute be murazi yuko banki mondiale na fm bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu bubigira murazi kwagirizwa kwari wewe urya ibiturire kwari wewe ufroda amadolari tuzotera imbere gute umutekano turafise emwe inzego z'igihugu ziriho amategeko ariho ubu tugezaho rero igihugu cagira kiduge hacaba abandi bitambika abo rero izo ndabivuze nihereye kubona bisa n'uko yabagirije ko badakurikira igikorwa baje gukora aho nkavuga nti eh, habari gahaze mu bikorwa bya misi yose eh, naho eh, umukuru w'igihugu yashimye ko twebwe abarundi n'amakungu tuba nk'igishinga ntahe cyo kuvuga ati hari kitagenda neza bifatiye no kubijya by'amahaporo atandukanye bagenda baratanga yuko ko gitunganijwe abantu ukunda kuburundira gaho gatoya ica mbere na mbere kugira umuntu amenye mbere tunatangare ko bahe amafaranga ashobora kwibwa igihugu naryo ari gitoya gifite n'ubutunzi butarengeye gifite n'ibisata biharuritse mvuga ntiyicare ishoroshe gukurikirana iby'umutungo cyangwa iby'ubutunzi bwacu iby'umusaruro wacu ari nohera kugira dushobore kuyaga neza nohera ko icambere twamenya gufata muce ku wundi mb'igihugu cy'u Burundi hakenewe ko bohabwa inyigisho ndero yo gukundishwa igikorwa no gukundisha igihugu ni nk'ibyo umuntu aza akibaza nayo Gabriel Rufyiri arongo ishyirahamwe Oricome ishyirahamwe ryishinze kugwanya abanyonora ubutunzi bw'igihugu washikiriza ko hari hakwiye gushigwa ahabona ibiharuro leta ikoresha ku bijanye n'amafaranga bwa mbere mwomenya yuko uh, ibyo yavuze ni ibintu bihambaye cyane ngerageje gusubiramo avuga ati akoresha ibiharuro avuga ati ibintu byinjira mu gihugu eh, bivuye mu mahanga bigugwa umuriyaridi n'imiliyoni amajana atatu by'amadolari y'abanyamerika ati mwayo rero muri ya ridi miliyoni atatu amafaranga ava muri leta berbe ishobora gukontorora kugira tarasabirite ko yaguzwe ni miliyoni amajana abiri gusa ubu dorare hari icegeranyo fmi iruha gusohora ni dekararasiyo ni itangazo riri kuri site yabo umuntu mushobora kubona bavuze yuko igihe leta yafata ingingo yuko yogerageza kwegeranya todoshanje ingene amafaranga y'amarundi avunjwa ku manyamahanga hari ikinogo cya hagati ya bica mirongo ine na kabiri ubusumba ubusumbasumbane hagati y'ingene umukinyi we yavunja n'ingene muri leta bayavunja canke mu mabanki hanyuma ubu uya bamaze gukora bijya byo kuyaduza ubu ahubwo vyaho kumanuka vyarumva ko vya mirongo na kabiri uvyace bije ku mirongo itanu n'indwi umengo n'ibice bibiri ufate ko ivyo bintu vyanditse muri ico cegeranyo ca FMI ugaca wumva rero yuko iyo soko y'umukinyi wabi iguma ikomera ndakokara gasazwe kandi ubu uya Eh, mu mabanki iyo baguhaye amadorari nta nayo baguha mbere iyo bayaguhaye ihereye ku byifatiro ku by'ibikorwa bya misi yose twirane investissement canke dépend de fonctionnement bimeze gute byo byose umva ni ibintu navuze ko ndafata ku mice itandukanye gatwume tuti byofasha igihugu gisho gutera imbere n'ibindi kebuka wibatse ndakwibutse ku ikiganiro arikebuka wibaze turabira hamwe ibijyanye n'ingene ubutunzi bwo kingirwa bukanongerezwa inyuma yaho umukuru w'igihugu ashikirije ko harabiba igihugu babicishije muri fraude Jean Prosper Niyoboke hano aratubwira ivyo tuma ubutunzi bwiyongera nuko vyokogwa kugira habe ukumva kumwe no gukingira kumwe ubutunzi bw'igihugu ikindi novuga rero ni ikinakomeye kumenya mbega ibitwinjiriza amahera by'ifatiro d'ambere eh, aho tusarura amahera n'inkitro bavuga eh, amabuye y'agaciro kugira tumenye amashirahamwe yazaye amafaranga naguti yakorakoresha gute mbe amasoko atangwa gute nahari babijejwe igihugu naco kikamenya ko amafaranga ni amafaranga azohagurwa kuko yahawe igihugu mbe igihugu kidakurikiranye neza uko biragenda kabara gahase Gabriel Rusira rongo ishirahamwe asaba ko ibintu byose by'ubutunzi bibeshaho igihugu byokugwa mu maboko y'abantu hama ikindi kugira ubutunzi bukingigwe nuko atamuntu wo muri leta yosubira kuja mu rudandaza mugabo kandi mwibagire kwishamwe riko byasemere kuva kera tutinyabuna nyabuna inzahabu zirashogwa amafaranga ntagaruka ibintu bigashogwa amahera ntagaruke ugaca usanga ibintu by'ubutunzi byibereye mu minwe yakagwe k'abantu kagoma gatunga cyane mu gihe abarundi beshe kuma baja mu kene butagira izina burya niyo ngorane ihari ibyo rero kugira ngo bishoboke nuko leta umukuru w'igihugu agiye imbere bateza kuzana impinduka zidasa budasanzwe mu kungera intwari itunganijwe icyo ni ukwita reforme profonde de l'administration kuva hasi gushika hejuru barabe ukungena intwari itunganijwe ikintu cya mbere babanza gukora ni uko atamuntu wo muri leta basubira kudandaza kuko ikintu cyerekana abo muri leta bagiye kudandaza ega nibyo bica biba urumva ntawe ukontorora uwundi ntawe usuzuma uwundi igihe atamuntu asuzuma uwundi bica bigora rwose yuko ibintu urazi ko yafatanyije n'ibya forode ega byose ni forode forode ni kirime ibyo ni ukubimenya hanyuma ibyo bintu n'amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire n'ubundi bwayashize w'ikumu arabyihaniza mugabo byaranse guhera kubera usanga nabo muri leta bari muri byo urumva rero igihe abo muri leta badandaza biragoye hanyuma kandi n'abayitwa ngo ntibari muri leta usanga bibereye mu mugambwe bagaca bumva ko byose umengo ni bimwe ugaca usanga rero hari ikibazo kidasanzwe umugambwe utwara dimo umwamye muvuga ikibazo kijyanye n'abahinga bati ntihaboneke abahinga mu by'ubutunzi bino bihe bidasanzwe turimo cyane cyane by'ubukene mubona aho kogwa cyane cyane ikintu cyane cyo gukora ni ukuzana impinduka mu ntwaro la reforme de l'administration publique bazane abahinga atari abarundi mwashaka icyo ni cya mbere buzana impinduka reforme profonde icya kabiri ni uko muri leta batosubira kudandaza umuntu wese ari muri leta kuva ku mukuru w'igihugu uwo ari we wese ntasubire kudandaza nibareka badandaza badandaze bagende barondere registre de commerce barondere nife umuntu wese yitwe umudandaza mugari tubona umudandaza w'umushikiranganje tubona umudandaza w'umuguverineri w'umugenerale ntibakora kazi kabo kazobatunga mugabo byo kudandaza babirekere abagomba kudandaza ega ni secteur nurumva bitwa bari muri secteur privé none wumva umuntu nyepolitike ba muri secteur privé gute ivyo rero numva ko vyiheza bikagira akamaro kanini cyane ikigira gatanu nuko hogwanywa ibiturire kuva hasi gushika hejuru ubwa mbere ufata ingingo zo gukinga ivyo bita remeze de prévention hanyuma gafatwa ingingo zo guhana remeze de repression ivyo vyose birabuze naho vyo ngo birahari mugabo vyinshi usanga bikaganyira rimwe bikora hanyuma turiko tuvuga ivy'amadovize n'ivy'amafrode twebwe twibaza yuko BRB yova mu biro vy'umukuru w'igihugu bakayishira aho yarihora mu bishiranje bw'igiga ca leta hanyuma ukaba urwego by'ukuri rufise conseil general nk'uko yarwahora rukigenga hanyuma kandi abantu bojamwe ntiba abantu vy'ukuri ku ijambo mugabo kandi n'abatwari banke bagakingirwa uruhara rw'umwe mu gukingira ubutunzi bw'igihugu ngo ni uko umwera ubuvi bukuru ugashikira hose mu gufashanya mu gukingira ubutunzi Prosper Niyoboke ashikiriza ko ngo ntihabe ugushira imbere ubumenyi n'ubushobozi mu gihe bariko baratanga ubuzi cyangwa ibindi byose bifasha mu gutunganya ibya leta uruhara rw'umwe hajyana nagana kubwira nko mu rugo mu rugo se rugo aratanga uruhara rw'umwe kuko bose niho baserugwa hama nico mu bacha coordination hama n'uwo aha tugeza ivyo birezo bikerekana uhora bw'umwungu mbe birakurikizwa urwo ruhara mbega rusanzwe rwarategekanijwe umukuru w'igihugu rimwe rimwe aravuga ati hari abashyira mu bisatu ugasanga ntibariko barakora koko ibyo babwirizwa gukora mbe muri icyo gihe kabuhinga mubona hoca hakorwa iki no kubasubiriza cyane igiki cyo kuba kugira habe nyine abofasha mu iterambere rya kino gihugu murambawira mu mvuga nk'umunyapolitike mu gihugu two turabaho kivuye naho kigeze hama iyo nyishitowe bagaca basubira bayitanga mu bikorwa kugira abashobora mu ivyo bikorwa babishe bisunga ivyo vyigwa vyakozwe nk'inyishu n'uburyo bugaca bukabuheza bukurikizwa aha niho nciye ndangiriza kino kiganiro kebuka wibaze kuri uno munsi twariko dushimikira ku vyokogwa kugira ubutunzi bw'igihugu bukingigwe ni nyuma yaho umukuru w'igihugu ashikirije ko fraude iri kwituma igihugu gisubira inyuma ndashimiye abo twasangiye ikiyago shimira namwe mwese mwariko mudutega biri kino kiganiro mwari mwagiteguriwe nanje Medar niyo nkuru nimugire aho muba mwubahwe naho ubutaha muhejeje kumviriza kebuka wibaze ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashyikirizwa na radiyo isanganiro muvuze icyo mushikiriza cyangwa muterera duhamagare kuri mirongo ibiri na kabiri